Aí, muita positividade pra nós. Fé, tá ligado? Mas não é moleque louco, mas tá por aí no mundão. É o WG ah, Splash Funk, tá bom? Festa de vagabundo, carro cheio de piranha. Se tem 20, eu como as 20, falta até passos na cama. Nós tamo acostumado vivendo só com as gatas, esquecendo aquelas quem que tacando só nas mandando. Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo. Oi, dá meu copo e meu espaço, que cê é baile de ban. Oi, alma gêmea é o caralho, não vivo falso romance. Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido. <laughs> Olhar vagabundo naipe de artista. Cara de bolado, sei que toda se artista. Pois é. sempre tem um mais louco que nós, mas nós é feroz. Assume o cargo de malandro doutrinado. Por onde eu passo, eu escuto as vozes. Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas. Reparo que o diamante é da Pandora. Ah. Sou novo, sou chave, vivendo no auge as buteias que não queria hoje late. Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora. Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei. Que não queria hoje late. Festa de vagabundo, carro cheio de piranha. Se tem 20, eu como as 20, falta até espaço na cama. Nós tamo acostumado vivendo só com as gatas, esquecendo aquelas quem que tá tacando só nas mandando. Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo. Oi, dá meu copo e meu espaço, que cê é baile de man. Oi, alma gêmea é o caralho, não vivo falso romance. Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido. <laughs> Olhar vagabundo de artista, cara de bolado, sei que toda se artista. Pois sempre tem um mais louco que nós, mas nós é feroz, assume o cargo de malandro doutrinado. Por onde eu passo, eu escuto as vozes. Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora. Sou novo, sou chave, vivendo no auge as buteias que não queria hoje late. Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora. Sou novo, sou chave, vivendo no auge as buteias que não queria hoje late. Diretamente, restante Lavac. É o cotin, então pega a visão. É o WG Splash Funk, tá bom?